աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրը բավականին թեժ էր Ադրբեջանի հետ շփման գծում Մենք տեսանք ինչպիսի պրավոկացիաների դիմեց Բաքուն տեղ գյուղի մոտակայքում, ինչպիսի ագրեսիվ քաղաքականություն վարեց Հայաստանի, ինչպես նաև իհարկե Արցախի նկատմամբ։ Եվ հետաքրքիր է, որ ինչպես միշտ Թուրքիան կանգնած է Ադրբեջանի մեջքին։ Այսպես այսօր հերախոսազրույց են ունեցել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի արգոս նախարարները, նշվել է նրանց եղբայրական բարեկամությունը եւ այն, որ միշտ Թուրքիան Ադրբեջանի կողքին է։ Իլհամ Ալիևը նաև ընդունել է ԵԱԿ գործող նախագահին հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարարին։ Քննարկել են տարբեր հարցեր եւ Ադրբեջանի նախագահ կրկին խոսել է Ղարաբաղի տնտեսական շրջանի հայ համայնքի ինտեգրման, ռեինտեգրման հարցերի մասին, ասինքն Պաստորեն սա ոչ թե ռեինտեգրում է, այլ գաղութատիրություն, ինչպես մենք միշտ ասել ենք։ Իլհամ Ալիևը նաև այցելել է Ղազախստան, հանդիպում ունեցել Ղազախստանի նախագահի, այլ պաշտոնյաների հետ, քննարկվել են երկկողմ հարցեր եւ ամենակարևոր՝ միգուցե աշխարհակահական բնույթ ունեցող պայմանավորությունը եղել է այն, որ Ղազախստանը պատրաստվում է Ադրբեջանի միջոցով ավելացնել իր նավթի մատակարարումը Եվրոպա եւ եվրոպական շուկաներ։ Հետաքրքիր է, սա փաստորեն Ռուսաստանի շրջանցող մի գործընթաց է, տեսնենք ինչով այն կավարտվի, բայց մենք տեսնում ենք այդ ներթուրքական կապերի խորացում, որը պետք է շատ հանգիստ ունենք, լուրջ եւ սովորենք ահագին պաշտպաներ այդ գործընթացներից։ Բավականին թեժ էր Ուկրաինայում իրավիճակը, պատերազմը շարունակվում է, ռուսական կողմը քիչ առաջ է անցել, բայց կան նաև մեծ զոհեր։ Այս համատեքստում հետաքրքրական էր ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինկենի հերախոսազրույցը Ուկրաինայի արտգործնախարար Կուլեբայի հետ։ Քննարկել են տարբեր հարցեր եւ հետաքրքիր է ընդգծվել է նաև ուկրաինական հակահարվածի անհրաժեշտությունը, որ սա շատ կարևոր է համաեվրոպական անվտանգության, արեմության արժեքների պահպանման տեսակետից։ Այսինքն արտգործնախարարները քննարկում են նաև ռազմական հարցեր։ Անցած մի քանի օրերին բավականին հետաքրքիր հանդիպումներ տեղի ունեցան Հունաստանի եւ Եգիպտոսի արտգործնախարարների միջև։ Երկու կողմերը կարևորեցին երկկողմ հարաբերությունների հետագա խորացումն ու ընդլայնումը եւ այս հարաբերությունները ինչ որտեղ կրում են նաև հակաթուրքական ուղղվածություն։ Բանն այն է, որ միջերկրական ծովում Հունաստանը եւ Եգիպտոս հանդես են գալիս որպես դաշնակիցներ, հատկապես էքսկլյուզիվ տնտեսական գոտու բաժանման հարցում։ Այստեղ նրանց շահերը հակադրվում են Թուրքիայի շահերին։ Թուրքիան փորձում է մոտ 3-4 անգամ ավելացնել իր էքսկլյուզիվ տնտեսական գոտու տարածքը, ինչպես ամենտեղ այստեղ եւս ցավալապաշտական քաղաքականություն է վարում Թուրքիան, իսկ Հունաստանն եւ Եգիպտոսը, ինչպես նաեւ հունական Կիպրոսը այստեղ հանդիսանում են որպես դաշնակիցներ եւ քննարկվել են նաեւ այդ հարցերը։ Բնական է, որ այստեղ Թուրքան բավականին անհանգստացած է, բայց մենք տեսնում ենք, որ գործընթացները շարունակվում են եւ Թուրքիային ամենտեղ փորձում են զսպել։ Շատ հետաքրքիր զարգացում է տնօրինության Իրանում։ Այսպես իրանական բանակը պաշտոնապես ցուցադրեց շատ մի հզոր նոր զենք, որը պետք է օգտագործվի անօթաչու թռչող սարքերի դեմ, որpիսի նրանց չեզոքացնի կոչում է Մոհաջար 6 հակադրոնների համակարգ։ Շատ հզոր զինտեխնիկա է, որը ցույց է տալիս, որ իսկապես Իրանը մեծ գործընթաց է իրականացնում արդիականացնելու իր զինված ուժերը։ Մեզ համար սա բնական է, ողջունելի, քանի որ ցանկացած մի ուժ, որը ինչ որ կերպ զսպում է Թուրքիան եւ Ադրբեջանին հանդիսանում է նաեւ մեր բնական դաշնակից։ Հետաքի զարգացումներ տեղնեցան նաեւ չնանչված երկրներում, այսպես Սոմալիլենդի բանակի շտաբի պետը ընդունեց Սոմալիլենդում Եթովպիայի դեսպանի։ Հանդիպումը անցավ շատ ջերմտնորդում, չի բացառվում, որ սա նաև Սոմալիլենդ-Եթովպիա կապերի խորացումն է, այդ թվում նաև պաշտպանության բնագավառում, որը ուղղված է նաև իսլամական ահաբեկիչների, մասնավորապես Սոմալիի տարածքից եւ Պուտլունդի տարածքից Սոմալիլենդ ներթափանցող ուժերի։ Շատ հետաքրքիր զարգացումներ է, կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով թանկագին հայրենակիցներ, Աստված պահապան մեր ժողովրդին ու երկրին։